Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborakporining Payg'ambar alayhissalomning tarjimali she'rim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Bani Qurayzi jangi Payg'ambar alayhissalatu vassalam Madinaga qaytib kirgan kuni tush vaqtida Ummu Salima radhiyallohu anha mo'minlarning onasining uyida yuyinib Jibril alayhissalom kelib, "Ey Muhammad, qurol yaroqlaringni qo'ydingmi?" Perişti malayikiler tehi yaraklarını koygunu yok. Ben hazır şu müşriklerini koğlap zerbe berip gelişim. Şuna sen derhal musulmanlarını başlap beni Kureyz'gi yürüş kığın. Mən aldığında berib ularning qorğan qal'alari ichida tavrinish paydo qilib, dillarga qorxunuş vahimi selib turman dedi. va o'z qo'shoni, ya'ni yəni boshlab başlab ketdi. getdi. payg'ambar alayhi salatu vasallam farmon chiqarib kimki ongliq va itoatman musulmon bo'ladigan namoz digarni bani qurayza mahalisida o'qisin dedi ondan alamni ali ibn abu tolib roziyallohu anhuga tutqizib bani qurayzaga oldin mag'dirvatdi madinada o'z o'rniga abdulloh ibn ummu maktum roziyallohu anhuni qoldirdi ali ibn abu tolib roziyallohu anhu bir bo'lik qo'shin bilan otlanib ularning qal'asiga yaqin bir joyga kelib tushib edi ular tarafdan musulmonlarni haqoratlaydigan qabih til haqoratlar anglandi orqadinlar payg'ambar alayhissalotu vassalam muhojir va ansorlardan tashkillangan cho'ng qo'shinni boshlab bani qurayzi mahallasiga yetib kelib shu tavalikdagi bir quduq bo'yiga tushdi bu qatim musulmonlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning farmonini bija keltirishga shu darajada oldirganiki ular payg'ambar alayhissalotu vassalamning jang chaqirg'ini olgan omon hech nimga qarmay qurayza tarafga qarab oqdi Hatta namaz asrının vaqti yo'l ustida kirib qolgan bo'lsa-mu, bir bilik kishilar payg'ambar alayhisolatu vasallamning buyrug'i bo'yicha uni Bani Qurayzada o'qishimiz kerak deb jiddiy yo'l yurib, oxiri xutdan namozdan keyin ondan o'qidi. Yana ba'zida payg'ambar alayhisolatu vasallamning demakchi bo'lgani bu emas. U faqat tez yetib kelishni maqsad qilgan. Deyish namozlarni yo'l ustida o'qib maqdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bularning hech qaysini aybga bo'yirmadi. Mana shunday qilib musulmonlar qo'shini to'p-to'p bo'lib otilinib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Bani Qurayza mahallisida uchrashdi. Ularning soni uch mingga yetadi. ularni ichida otliqlar o'ttiz kishi edi. Qo'shin yetib kelibla Bani Qurayza yahudilarini qal'adan tushishga qistab, ularni qattiq muasirga oldi. Muasira rosa kuchaytirilgandan keyin yahudilarning kotibishi Ka'b ibn Asad ularni sahnaga yig'ib uch xil taklifni o'ttirib qo'ydi. Birinchi təslim buluş və həmməylə birlikdə İslam diniga kirib, özlərinə və xotun bala çaqılarının həyatı və mal mülkünü saxlab qilish. 2. Xotun bala çaqılarını öz qolu bilan öldürüb tashlab, hech tartışmay tortishmay maydonga tushib, tig'mi-tig' elishib bir tərəb bo'lish. Bunda qalanda o'z mavjudligini saqlab qalalaydı, ya yoki armonsiz ketgan bo'ladi. 3. Muhammed aleyhisselam ve onun adamlarının Yahudilarının şembe günü uruş kılmaydıqallığı işindiğanlığından paydalanıp ularga tuyuqsiz hujum qilish ya'ni shanba kunining sharafidan suiiste'mol qilib unumlik foydalanish bani qurayza yahudilari kab ibn asad o'ttirg'i qo'ygan uch xil taklifning hech qaysiga royi bo'lmay jim turishdi bu chog'da kab darg'azab bo'lib sizlarning hech biringlar onasining qo'shig'idan tushgandan beri bir kunmi aql o'shi bilan yashamabdi dedi Yahudilar mazkur uch xil taklifning hech qaysisiga qo'shilmagandan keyin ularga qo'ral tashlab qal'adan tushib payg'ambar alayhissalotu vassalamning hukmini kutmakdan boshqa yo'l qolmagan edi biroq ular payg'ambar alayhissalotu vassalamning hukmiga qoyil bo'lib qal'adan tushganda qandoq ish bo'ladiganligini aniq uqib beqish maqsadida musulmonlar orasidagi sobiq ittifoqdoshlar bilan aloqalashib boqmoqchi bo'ldi shun ular payg'ambar alayhissalotu vassalamga bizga abu lubabani avassang uning bilan maslahatlashib olsaq deb alji kirgizdi abu lubaba bani qurayza yahudilarining uzoq yillik ittifoqdoshi edi Оның мал-мүлік вә балыча қылыры шуланың turat. тұрады. Яудла Әбул Убәбәні көріп, әммісі орынлырдың тұрып bildirishdi. білдірішті. Аялла balalar балыла оның алдағы келіп еғлап, пұтқолларға есіліп қаттық тәңлік кісі bu Ақыр бұ dili erib ділі еріп «Ey Әбул Убәбә, senonchi biz muhammadning hukm chiqarishiga rozi bo'lsak bo'lamdi deb so'rgan edi abu lubaba bo'ludi rasulullohning hukmiga rozi bo'lsanglar mana mushundoq bo'ladi deb o'zining bo'g'iziga ishorat qildi bu uning payg'ambar alayhissalotu vassalam sizlarni o'limga hukm qiladi degan edi shu an u o'zining allohga va allohning payg'ambarga osiylik qilib sog'anligini sezib hijolatdan payg'ambar alayhissalotu vassalamning qishig'i qaytmay udul madinaga kirib ketdi va masjidin nabaviyga kirib o'zini bir turukka mahkam bog'lab payg'ambar alayhissalotu vassalam o'z qo'li bilan yashmagicha o'z o'zini yashmaslikka va Qurayza ziminiga abadiy qadam bosmaslikka qasam qildi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam uni kechikib qoldi deb turadi. Uning xabarini Madinadan anglab, u udul mening yinimga kelgan bo'lsa, men uningga albatta mag'firat tilaydim. Lekin u qiladiganini qilib bo'pti. Hamda uningga Alloh tavba ato qilmoqcha men yeshmayman dedi. Qurayza Yahudilari Abu Lubabaning ishoratiga diqqat qilmay, payg'ambar alayhisolatu vasallamning ularning ustidan qanday hukm chiqarganligini bir ko'rib beqish uchun uning hukmiga rozi bo'lishni qaror qilishdi. Valanki, ularning qal'a Qur'onlari ozodam ham puxta bo'lib, suv va osh ozuqlar shuning ichida bo'lg'ashqa xeyli uzoq muddatlik muasirga bardosh bera Aksincha musulmonlar мұсылмалла urushi ұрышы beri izchil dalada vazifa o'tayotgan өтәватқан qahrdan soğuq və açlıq dərdidən halsırmaqda idi. Бірақ Бәне Құрайза ұрышымы яныла идееві siyosiy urush bo'lgan болғашқа, alloh Тааланың ularning qalbiga qo'rqinch va vahima selish bilan ularning irodasi аллықатчан бошап емірліп болған еді. Хәтта ұланың ройы шу дәрежеде түшкінлішіп кеткен еді ке, мұсылманладың Әли ибн Абу Талib білән Зүбәйр ибн Аввам разияллаху анхумала қошын алдығы өтіп, «Ей иман қошыны!» Alloh bilan qasamki, men tog'am Hamza tetigan o'lim sharobini tetiyman yoki ularning qal'asini fatih qilaman deb qasamiyat bildirgan edi. Yahudlar buni anglab darhol payg'ambar alayhisolatu vasallamning ular ustidan hukm chiqarishiga rozi bo'ladiganligini bildirib, qoral tashlab qal'adan tushishga boshladi. Bu chaqda payg'ambar alayhisolatu vasallam ularning erlarini to'liq nazar bandga elishga buyurdi. Shuning bilan ularning erlari ayrilib, Muhammad ibn Maslama radhiyallohu anhu ning nazoratchiligida hammasining putqollari og'amchi bilan bog'landi. Ayollar va bolalar erlardan ayirib etildi. Bu chaqda Avs qabilasining jamoati payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, Qaynoqa yahudilari qayrindosh qabila Xazrajliklarning ittifoqdoshlari edi. Ularga muvofiq chora qo'llangan eding. Bular bo'lsa bizning ittifoqdoshlarimiz edi. Shunga bularga bak ig'ir jazo hukm qilmasang" deb yalvorishga boshladi. buning bilan Peygamber aleyhissalatu vesselam undoq bolsa bu hukmni o'z işçanlardan bir kishi chiqarsa rozi bulamsılar, deb so'radi ular albatta rozi bo'lamiz deyişdi. shuning bilan Peygamber aleyhissalatu vesselam ondaqda o hukmni Seyyid ibni Muaz'ı kaldıraylı, dedi. Ola mı razı bulup şunda kılaylı, Seyyid hüküm çıkarsa razı bulamız deyişdi. Şunun bilan Peygamber aleyhissalatu vesselam Seyyid ibni Muaz raziyallahu anhu'nu olib kelishga odam yevetti. Əslində Səyidnin Ahsab uruşida yaralanğan çağdakı cəraəti ağırlaşıb getganlikdən Qurayza urushiga chiqanmagan edi. Şuna Peyğəmbər alayhissalatu vesselam əvətkən adam Səyid rəziyallahu anhuni eşəkə mindirib ib gəldi. Səyid rəziyallahu anhu Peyğəmbər alayhissalamның bargayığı kəgicə onun qavmi cəmaətləri onu yol üstüdə tosuylab, "Ey Səyid, ittifaqdaşlarımızga yaxşılıq qılın, dostlarımızga yaxşılıq qılın, payg'ambar alayhissalotu vassalam ularga kengchilik bilan hukm chiqarishing uchun bu huquqni sanga berdi deyishdi said roziyallohu anhu ularga lamjim demay ketyotadi ular uningga ko'p yolurib ketishdi u Mən Səyidki Allah'ın hükümünü elan qilishda heç kişinin tapı tənisindən qoxmaslıqının vaxtı yetib gəldi, dəb qoydu. Ulanın bəziləri onu bu gəbni anlapla Mədinəyə qaytib, cəmaətçilikə Xoreyzə Yahudilərinin ölüm xəbərini yetkizdi. Said raziyallohu anhu payg'ambar alayhissalotu vassalamning bargoyiga yiqilib keluvdi. Payg'ambar alayhissalotu vassalam sahobalarga: "Boshlig'inglar uchun o'rninglardan turinglar" dedi. Ular Said raziyallohu anhuni eshakdan tushirib, "Ey Said, bu qavmlar sening hukm chiqarishingga ma'qul bo'lishdi" degan edi. Said raziyallohu anhu: "Ular ustidan hukm chiqarsam, rostilla kuchga ega bo'lamdi" deb so'radi. Ular ha deb javob berishdi. Said raziyallohu anhu yana: musulmonlargacha deb so'radi kishilar bizga mushundoq devidi u bu yerdagilargacha dedi payg'ambar alayhissalotu vassalam bu tarafni ko'rsatdi payg'ambar alayhissalotu vassalam buni tushunib manga mushundoq dedi shuning bilan u undoq bo'lsa man ularning erlarini o'ltirishga ayollarni va bolalarni asir elib qul qilishga mol mulk va uy ziminlarini musodir qilib g'animat ilishga hukm qilaman dedi payg'ambar alayhissalotu vassalam uning chiqargan hukmidan suyunib ey said ular ustidan yetti qat osmon ustiga allohning hukmi bilan o'xshash hukm chiqarding dedi said ibn muaz roziyallohu anhuning bani qurayza yahudilari ustidan chiqargan bu hukmi intayin odil o'z loyig'ida va insof bilan chiqarilgan hukmnoma bo'lgan edi chunki ular musulmonlarning beshiga qatma qat eg'irchiliklar yuzlangan qiyin paytda musulmonlardan yuz o'rib kelishimini buzib dushman tarafga o'tib ketgan edi yana bir jihatdan yoshirin harakat pilonlab musulmonlar bilan urush uchun 1500 dona qilich, 2000 dona nayza, 300 dona savut va 500 dona dobilg'a va qalqon qatorliq harbiy mulozimatlarni tayyorlagan ekan. Ular taslim bo'lgandan keyin musulmonlar bu lozimatliklarni yig'ib oldi. Hüküm elan qılınıb boğandın keyin suiqast, aldamçılıq və xiyanetkarlıqның yılan çayalları tüp yıldızdan qurutub taşlandı. Ola musulmanların hayatidagi ən qiyin saat minutlarda o'ttirdiki naiti puxta tuzilgan ahd paymonlarni yirtib tashlab ahzob qo'shiniga setilgan badbaxtlar edi ular bu qilmishlari uchun o'lim jazosi berilishga tegishli urush jinoyatchilarining kotiboshlarga aylangan edi o'limga hukm qilinganlar ichida bani nazir yahudilarining bosh azozil shaytini va ahzob urushini qo'zg'uvchi urush jinoyatchisi safiya roziyallohu anhoning otasi g'uyay ibn ahtabmi yallab elib kelindi u azhab urushi mazgilida bani qurayz qabilasining boshlig'i kab ibn asadni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga vafosizlik qilishga kuch kiritgili kechilab kelganda uningga bergan navodi quraysh va g'atifalloh muhammadni yuqtamay qaytib ketib qolsa man sen bilan hayot mamatni birga bo'laman degan va'dasiga asosan bularning qo'rqiniga kirib mo'kinib olgan edi u payg'ambar alayhissalotu vassalamga ey muhammad bilib qolginki man hargiz sen bilan adovatlashganimga pushaymon qilmayman lekin kimki alloh bilan kuch sinashsa u cho'qim o'zi mag'lub bo'ladi ekan dedi yahudilar ayollardan biri shu orada hallob ibn suayd roziyallohu anhuni ustiga qal'adan tash tashlab o'ltirayotganlikdan qisos uchun o'limga buyurildi sobit ibn qays الله anhu degan kishi Yahudi asrlardan Zubayr ibn Batani va uning bola chaqa mol mulklarini payg'ambar alayhissalatu vassalamdan tilgan edi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam ularni shuning hadiya qildi. Chunki Zubayrning sabitga qilgan ma'lum bir yaxshiligi bor edi. Shuning bilan Sabit ibn Qays Zubayrga Rasululloh menga seni va sening barliq ta'alluqotingni hadiya qilib o'tdi. Endi u narsalarning hammasi o'zingning bo'lib qolsin degan edi. Зүбәйр ибн Бата өз қауымының бір бүтін өлтірілгенлігіні ұшқып, «Ей сабит, менің өз уақытыда саңа қылған яқшылықымның өрміті үшін мені достарымға қетіп әссең деп тұрып алды. Шуңы омы достарға қетіп, о дүнияға жолға селеп етілді. Сабит ибн Қайс разияллаху о Зүбәйрінің балаларыдан Абдурахман ибн Зүбәйріні еліп қалған еді. О кейін мұсылман болып, яқшы біләдім болып қалды. Яны мұсылманлардан Уму мұнзір, толық ісімі Сәлима бинт Қайс Bani Najjar oymiqidin degan xotin Rifa ibn Sammal Qurayzni payg'ambar alayhisolatu vassalamdan tilib olgan edi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam uni ummi munzirga hadiya qilyapti. Shunga u muhoyat qoldi va keyin musulmon bo'lib yaxshi suhbatga nail bo'ldi. Yahudilar taslim bo'lib qal'adan tushishning oldingi kechasi ulardan bir bo'lib kishilar musulmon bo'lgan edi. Ular o'zlarining hayoti va mol-mulkini bexatar saqlab qoldi. Shu kechisi yana Amr ismli bir Yahudi u Yahudlar payg'ambar alayhi salatu vasallam bilan bo'lgan ahdini buzganda betirib turgan edi. Qal'adan chiqib bir yoqqa ravon bo'lganda musulmonlar chorlig'uch qismining bosh qo'mondoni Muhammad ibn Maslama radhiyallohu anhu uni tutib olib, salohiyatini aniqlagandan keyin qo'yibdi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Yahudi urush jinoyatchilarini bir taraf qilib bo'lgandan keyin ularning ballarini bir taraf qildi. G'animatlarning 5 hassidan bir hassini ayirib olgandan keyin musulmonlarga bo'lib berdi. Natijada otliqlarga 3 o'lish, uning 2 o'lishi otqa, 1 o'lishi ot egisiga berildi. Piyodalar uchun 1 o'lishli taqsim qilindi. Əsrlərdən bir bölükünü Səyid ibn Zeyd Ənsari radiyallahu anhunun yetəkçiligində Nəcdi bazırğa evətib satdırıb, puluğa at və qural yaraqlarını sitib aldı. Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam Qurayza ayallardan Reyhana binti Əmr ibn qaysni o'ziga tanlab olgan edi u toki payg'ambar alayhissalotu vassalam vafot bo'lganga qadar uning qo'li ilkida turdi buni ibn assoh rahimulloh rivoyat qildi ammo kalibning rivoyatida payg'ambar alayhissalotu vassalam uni hijriyaning oltinchi yili ozod qilib o'tib amirga olgan va hajjatul vidodin qaytgan kunlarda vafot bo'lib ketib baqiya qabristonlig'i dabna qilingan deyilgan Хош, шунда қилиб Қурайза яһудларының ишлари бир кур аяклашкан кунларда Салих банда Саид ибн Муоз разияллоҳу анһуның аҳсаб урышында зикр кылынган дуасы иҗабат булды. Пайгамбар алейхиссалату ва салам уны әт ахшымы йоклап турыш өчен мәсҗид ичидә бер чидер таярлап бәгән иде. Курайза яһудларының ишләре тамам булган аман, уның җирайыты игыз илеп тохтымай канашка башылды. Айша разияллаһу анһа мондак uning o'q tekkan tomiri teshilgan bo'lib masjid ahlini qo'shni chidirdikilarning ey ahli chidirlar bu tarafga eqib kirgani nima qon u deb surisht qilganligi cho'chityapti aslida said roziyallohu anhuning jiroiti yiringlab qonab ketgan ekan u shuning bilan o'lib ketdi sahihul buxoriyning rivoyatida payg'ambar alayhissalotu vassalom mundoq degan Rahman, noiti mehr shafqatlik alloh taoloning arshi said ibn muozning vafoti uchun tavrab ketdi imom termiziy rahimulloh anas roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda mundoq deyilgan said ibn muaz roziyallohu anhuning jinozasi ilib mengilvidi munofiqlar saidning jinozasi ajab yiniqqu deyishdi bu chog'da payg'ambar alayhissalotu vassalam uni farishtalar ko'tirib ketyotidi dedi Bani Qurayzi muasirasi jarayonida musulmonlardan Xallat ibn Suvayd ismli bir kishi qazo qildi. Оны Яһудалардан bir xotin uning bexotligidan foydalanib, beshiga таш tashlab o'ldirib etdi va ya'ni muasir jarayonda Okasha ibn Mihsanning qerindishi Abu Sinan ibn Mihsan qazo qildi. Hamdi Abu Lubaba radhiyallohu anhu ning ishiga kelsak, u 6 kun ichida masjidning bir turkiga bog'liqlik turdi. Оның аялы әр намаз вақтыды келіп, оны ешіп қойып, намаздың кейін яна мәккем теңіп қойып кетеді. 6 күнден кейін бір күні сәр вақтыда оның тәубісі ижават болды. О, Bu çağda Peygamber aleyhissalatu vesselam Ummu Seleme raziyallahu anhanın uyudu idi. Şunun bilen o işik aldığı çıkıp, ''Ey Ebu lubaba xush xabar, Alloh sening tavbangni qabul qilibdi degan edi. Kishilar oldirab uni yishib o'tmoqchi bo'lishdi. Bu chaqda u meni Rasululloh o'z qo'li bilan yishib qo'ymasa bo'lmaydi deb unimidi. Shon payg'ambar alayhisolatu vasallam uni bomdodga chiqqanda yishib qo'yib o'tib ketdi. Bani Qurayza urushi Hijriyaning 5-yili Zulqayda eydi elib beraldi. Muasira 25 kun davomlashdi. Alloh taolo Ahzab urushi va Qurayza urushi haqida Ahzab surasidan bir qancha oyatni nozil qilib, uningda mu'min musulmonlar bilan munofiq kuffarlarning ahvolini bir ikki urushdagi muhim voqealarning bayoniga birlashtirib sharhiladi va sura oxirida Ahzab qo'shinining hamda ahli kitob, ya'ni yahudilarning suiqastining sharmandalarcha mag'lub bo'lganligini bayon qildi. Bu urushdan keyingi lashkari harakatlar. Salam ibn Abul Huqayiqning o'ltirilishi. Salam ibn Abul Huqayiq Kuniti Abu Rafimo Yahudilarning musulmonlarga qarshi ahsab urushini qo'zg'ashga zo'r ta'sir qo'shgan va mushriklar qo'shinini nurg'un mol-mulk ham moddiy ta'minot bilan ta'minlagan urush jinoyatchilarining qo'lliq katibishi edi. Payg'ambar salatu vasallamga qarta uyushmanligi nihoyat kuchli badbaxt edi. Шоң Бәни Құрайзы ұрышы аяғылашқан аман, әнсарыланың Хазраш қабелісідікілі оны ұжықтырып етішке пайғамбар алейхиссалату вассаламдың ізін сорыды. Чүнки Кәб ибн Ашраб деген Яһуди Аус қабелістің бір қанчы әзіметлерінің қолы білән юқтылған еді. Бұламы Салам ибн Абул Хуқайықны юқтып, өзлерінің бұл өкінішіні орынлымақчы болды. Шың ола бұл тәләпні отырғы қойған еді, Пәйғамбар алейхиссалату вассалам оны өлтірішке ижазат қалды. Biroq harakat jarayonida ayollar va bolalarni o'ltirishdan to'sdi. Shuning bilan Qazrash qabilasining Bani Salama jamiyatidan 5 kishi fidoi bo'lib yo'lga chiqdi. Abdullah ibn Attik radhiyallohu anhu bu atratga amr qilib tayinlandi. Fidoylar yo'lga chiqib Xaybar tarafga yurib ketdi. Chunki Abu Rafi'ning qalasi Xaybar tavasiga joylashgan edi. Ular shaharga yaqinlab borganda kun bitib ko'gum tushib qoldi. kishilar mol podillarini haydab shahar darvozasidan kayni kaynidan uzilmay kirib ketyotadi Бу chog'da Абдулла ибн atik roziyallohu anhu amrolarga mush yerda turib Мен man berib darvozvanga yolurib boqay ichkirisiga kirib olsam ajab emas dedi da darvozaga yaqin kelib hojat qilgan bo'lib kiyimiga chumkinib o'ltirib oldi kishilar to'xtamay kirib ketyotadi bu chog'da darvozvan uni chaqirib ey kishi kira bo'lsang chopsan bo'l man darvozani taqayman deb qoldi Abdullah ibn Atik raziyallohu anhu mundaq deydi. Shuning bilan men qal'a ishkirsi kiribli bir joyga mekov oldim. Kishlar kirib bo'lib edi. Darvozadan ishni taqab qulublagandan keyin ochqichini bir qo'ziqqa ilib qo'ydi. U yana mundaq deydi. Birozdan keyin men hilq ochqichlarni qo'limga oldimda darvozaning qulub taqoqlarini ichib o'tdim. Abu Rafi mushu qal'aning ustidagi qavatida turib o'tgan bo'lib, uning uyida har kuni kechda bir ozog'icha kechlik paran qizdi. Мен оның өлпәтташлары тарқап өзлерінің оғыларға кіріп кетіп болғандын кейін үстінгі қабатқа шықтым ва һәр бір ішіне ечіп кіргенде оны іші тараптан тақап маңдым. Көңілімде навады бола мені сезіп қалса, оны өлтіріп болғычы қолға түшіп қалмай деп ойлайтым. Мен ақыры Әбу Рафаның арамханасыға етіп барды. О қотын бала жақылар арасында қорек тартып құлап атады. Үй қараңғы болғандықтан олардың қайсы Әбу Рафи екенлігін белгілі болмайды. Шоң мен abu rafi abu rafi deb chaqirdim آواز چکان ترپ kim deyman deb ovoz chiqadi shuning bilan man ovoz chiqqan tarafga etilib berib qilish urdim lekin qattiq jiddilashib ketganligimdan qilishni dal joyiga tekkuzamabdiman abu rafi vaqirab ketdi man sirtqa chiqib ozroq turdim yana qaytib kirib nim bo'ldi ey abu rafi nimandoq vaqiraysan desam u voy bachig'arning bolasi manga boya bir qilish urdi deb تاتل ketdi Şunun bilan mən onunğa yana bir qilish urub nimjan qilib atdım. Amma o ölmedi. Ondan qilishni kuchab, onun qursığı tıxtım. Qilish dümbisiga Шу Shu chaqda uni o'ltirganligimga ishondim-da, keynimga yong'ancha ishlarni bir-birlab ichib, oxiri shu tutugiga yetib keldim. Pastga tushib yerga tushib bo'ldim deb o'ylab putimni bir yerga qo'yib edim, yiqilib ketib putim sinib ketdi. Kecha intayin yo'riq oydin edi. Qutumni beshimdagi salla bilan tengib mang tezlikda darvoza oldiga chiqib o'ltirdim va "Avvar opiya o'ldim yo'q. Bu yerdan ufqoroq chiqib ketay" dedim. Bir chaqda tun nisbidan eshib, onda-sonda xo'roz chilib edi. Qala qovuqlardan qiyachiyalar ko'tarildi va Hijaz ahlining otaqli sodigiri Abu Rafiya qasga uchrabdi deb e'lon berildi. Shuning bilan men bir amal qilib amrolarimni yeng'i berib, tez qochayli, tez qochayli. Alloh bu Rafiyaning dedim va ular bilan payg'ambar alayhissalotu vassalomning oldiga kelib vaqaning jarayonini so'zlab berdim payg'ambar alayhissalotu vassalom putimni sung'uzib silab qo'yib edi putim sallamazda saqiyib qoldi hech qandoq og'riq sezmadim yuqorqi bayon sayul buxoriyning rivoyati ammo ibn issiq rahimullohning rivoyatida abu rafiyani o'ltirishga mazkur fidoilarning hammasi qatnashgan va uningga qilish urg'ini abdulloh ibn ans roziyallohu anhu deyilgan u hadisda yana pidoyla abu rafiyani tun nisbida o'ltirib bo'lganda abdulloh ibn atik roziyallohu anhuning puti sinib ketib ular uni ko'tirib bir suv bo'yiga ilib kelib suvga mukinib yotgan Yahudilar o't yandırıp iz qo'lab kelib nishonni bayqayolmay noumid qaytgandan keyin ular suvdan chiqib Abdullah ibn Atikni ko'tirib payg'ambar alayhisolatu vassalamning huzuriga kelgan deb qayd qilingan. Mazkur pidoila Hijriyaning 5-yili zulqaida yoki Zulhajji oyida evatilgan. Xo'sh, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ahzab urushi va Bani Qurayza yahudilarining ishlaridan farq bo'lib, shu jarayondagi urush jinoyatchilarini bir qor tozalab bo'lgandan keyin yaxshilik yarashmaydigan Azar yesi g'iza yegandek his qiladigan oshi osondagi qabila va badaviy qaroqchilarni tetig'idek adablab qo'yish uchun ularga qarshi jazo yurishga atlandi. Muhammad ibn Maslama qo'shoni Muhammad ibn Maslama qo'shini Ahzab va Bani Qurayza urushlari oyoqlashgandan keyin tashkil qilingan tunji qo'shin bo'lib, 30 otliq chavandozdan tarkib topgan. Qo'shin Najd zaminining Zariya tavallikidagi Qartoh degan joyga qarab yo'lga chiqdi. Zariya bilan Madinaning orlig'i 7 kunlik musofa edi. Ular Madinadan Hijriyaning 6-yili Muharram 1-oyning 10-kuni qo'zg'alib, jiddiy yo'l yurib, Bani Bakri ibn Kilob qabilasining bir oymiqi o'ltirishlik joyiga yetib berib, ularga ushtum tutujum qildi. Ular Badar tikivatdi. Musulmonlar ularning nurg'un to'gi ва qo'y chorvalarini g'animat elib, Muharramning oxirgi kunlari Madinaga qaytib keldi. Ular yo'l ustida Bani Hanif qabilasining boshlig'i Sumama ibn Usalni to'nib olib, birga haydab keldi. Sumama aslida Musaylima Kazzabning buyrug'i bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qaslab o'ltirishni maqsad g'ayri kiyinib, qiyofitini o'zgartib Madinaga qarab ketayotganda musulmonlarning qo'liga tushib qolgan edi. Ular Sumamani akilibla masjidning bir to'rikiga bog'lab etdi. Payg'ambar salatu vasallam uni oldiga chiqib, "Senda nima bor, ey Sumama?" degan edi. "Yaxshilik bor, ey Muhammad. O'ltirvasan jon egisini o'ltirib yetsan in'om qilsang, tashakkur egisiga in'om qilsan, mol dunyo desang diginingni beraman" deb javob berdi. salatu білән Пайғамбар алейхиссалату вассалам оны шып етіп қойып намазға кіріп кетті. Намаздан кейін Пайғамбар алейхиссалату вассалам оның еніден өтіп, алдыңғы қытымқыдай суал сорған еді. Сумама yana o'xshashla javob berdi. 3-chi qitimdimi shundoq bo'ldi. Shon payg'ambar salatu vasallam yuqorqi bir qadar so'zlashdan keyin Sumamani bo'shtib qo'yinglar dedi. Sahobalar uni yeshib qo'yib edi. U masjidga yaqin joydagi bir xormozorlikqa berib g'usl tahorat oldi. Ondan qaytib kelib shahadat etib musulmon bo'ldi va Alloh bilan qasamki, yer yuzida men eng o'sh ko'radigan odamim sen eding, endi sen eng yaxshi ko'radigan odamimga aylanding. Sen elib kelgan din yer yuzida eng o'sh ko'radigan din edi. Endi u men eng yoqtiradigan dinga aylandi. Sening qo'shinlaring meni tutib keldi. Men aslida umrga mangan edim dedi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam uni tabrikladi va umr qilib kelishga buyurdi. Sumama Makkaga yetib kelib Qurayshlar uningga murtad o'psan ey sumama deb eslab oldi bu chog'da u yo'q murtad bo'lmadim balki men muhammad alayhissalotu vassalamga agish musulmon bo'ldim qasam qilamanki u ruxsat qilmag'icha sizlarga yamamadan bug'doyning bir tal dinini mong'izmayman deb jakorladi yamama tavalliga qadimdan tortib makkaning ochliq bazasi edi shunga u yurti qaytib borgan amon yamamadan makkaga boradigan yo'lni to'sib makkaga bir tugim ochliq o'tkazmadi Natijada Quraysh xalqi ochliqdan qisilib, Payg'ambar alayhissalatu vassalamga xat yozdi. Ular xatida Payg'ambar alayhissalatu vassalam bilan bo'lgan urug' tuqqanchilikni deb bo'lsa-mo, Sumamaga xat yozib, Makkaga keladigan ochliqni qo'yib o'tishni o'tingan edi. Shunga Payg'ambar alayhissalatu vassalam Sumamaga xat yozib, Makkaga ochliq yetkazib berishga yo'l qo'yishni aytdi. Bani Lihyan jangi Bani Lehyan xalqi payg'ambar alayhissalotu vassalamning sahobalaridan 10 kishini aldab opirib, Raji degan joyda qaslab o'ltirishga sabab bo'lgan kishilar edi. Lekin ularning jug'rofiyalik o'rni Hijoz tavalligining Makka ga yaqin chetiga joylashgan bo'lg'achqa, ham musulmonlar bilan Quraysh doiralari o'ttirisida, ham qaroqchi badaviylar o'ttirisida keskin tirik kishilar bo'lib turg'achqa, shundaqla payg'ambar alayhissalotu vassalam bu cho'ng dushmanga qarshi yaqin joylarga ishkirlab kirib harakat qo'llanish harbiy strategiya jihatdan oqilonlik emas deb qarag'ashqa ular shu chaqqicha qisos to'ridan tushib kelayotadi bu qatim ahsab qo'shini o'zligidan parchalanib dushmanning irodasi zo'r darajada bo'shab amaliyotga tan berib jahonning raptoriga beqib ish tutadigandek qilib edi payg'ambar alayhissalotu vassalam bani lihyan xalqining raji degan joyda begunoh o'ltirilgan ashoblarning qisosini oladigan fursat yetib keldi deb qaradi Шуңа у Хиджрияның 6-йылы Раббул Аввал яки Жамадил Аввалның биридә мусулманлардан 200 кеше белән урышка атланды. Өз орында Мәдинәдә Абдулла ибн Уму Мәктумны калдырды. У Мәдинәдән юлга чыкканда пайлакчыларның нәзәрен бураш өчен Шам тарафка йөриш кылган булып, шимал тарафка карап юл алды. Ondan ma'lum musofani bosgandan keyin janubga burilib, suratni teziltib, ushqandek yo'l yurib, Әмәж білән Оспан арлығыдекі мәзгүр сахабілі қатлы қылынған жай бәтіні ғарранғы етіп бады. Пайғамбар алейхиссалату вассалам у yerda sahobalarga rahmat tiladi va duo qildi. Buningdan xabar topgan Bani Lihyan xalqi tog' qiyaloga va cho'l jiraloga qochib ketdi. Ulardan birmi odam qo'lga tushmadi. Bu chaqda Payg'ambar alayhissalatu vassalam ularning zaminda 2 kun turib, taraf-tarafga chorlug'uchi avatgan bo'lsa-mu, natijasi chiqmadi. Shunga u Osman degan joyga berib, Oyada yerda quraysh doirlariga o'zining shoni shavkiti va hayvat jasoratini ko'rsatib qo'yish uchun o'n kishilik otliq qo'shinni kurala ul g'amim degan joyga chorlashga yubotdi. ular vazifani o'rlab qaytib kelgandan keyin madinaga qaytdi bu qitim payg'ambar alayhi salatu vasallamning madinadan ayrilgan vaqti 14 kun bo'ldi qo'shin avatish va lashkari yurishning tezlatilishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bani lihyan urushidan qaytib kelgandan keyin qo'shin va pidoilarni avatish ishini tizlatdi. Tövendeki kurla aşı hareketlerinin kiçikletilgen tesirlerdir. Birinci Okasha ibn Miksen koşani. Hicriyenin 6. yılı Rabiul evvel yaki Rabiul saniyede Gumri degen cayga ivetilgen. Okasha raziyallahu anhu 40 adam bilen Bani Asad'ın suyu Gumri degen cayga yetip bağdı. Bu çağda düşman Allah burun kıçıp ketken idi. Şunun bilen Müslümanlar düşmanına 200 dövgüsünü ganimet elip Medine'ye kaytip geldi. ikkinchi muhammad ibn maslama qo'shini mushu ikki oyning birida zilqassa degan joyga evatilgan edi muhammad ibn maslama roziyallohu anhu musulmonlardan o'n kishi bilan yo'lga chiqib bani sualabaning diyori zilqassa degan joyga yetib bordi bu chog'da dushman taraf mukinib olgan edi ular yuz kishi edi ibn maslama qo'shini uxlab qolib edi dushman bostirib kelib ibn maslama roziyallohu anhudan boshqa hammasini qatl قتل yotdi ibn maslama roziyallohu anhu eg'ri yaralangan bo'lsin qechib qutuldi uchinchi abu ubayda ibn jarroh qo'shoni shu yili rabbul ussonda zilqassiga avatildi payg'ambar alayhissalotu vassalom bu qo'shinni muhammad ibn maslama roziyallohu anhuning odamlari o'ldirilganlik xabarini anglagandan keyin yo'lga solgan edi abu ubayda roziyallohu anhu qirq kishi bilan yo'lga chiqib ibn maslama qo'shini baxslik uchirgan joyga qarab maqdi ular kechalab piyoda yo'l yurib Таң етіш білән таң бәні Суалабә диярға етіп бады да, Шуаман ұжымны башлавады. Дүшмән тақ қырлағы қечіп кетіп қошынны оңайсыз әвалғы түшіріп қойды. Шындақтымы олар бір адамны әсір аған еді, о мұсылман болды. Шының білән қошын нұрғын мал чарваланы ғанимет еліп қайтып келді. 4. Зәйд ибн Арыс қошыны. Хижрияның 6 жылы Раббус Санида Джамумға әвәтілді. Зәйд разияллаху анху Джамумға етіп беріп, Muzayna qabilisidan Halima ismli bir ayolni tutib olgan edi. Bu ayol ularni Bani Sulaymning odamlari bajayiga boshlab bordi. U yerda musulmonlar nurg'un to'yga, mol chorvalarni va asr o'ljilarni qo'lga tushirdi. Zayd raziyallohu anhu g'animat olgan mollarni haydab Madinaga qaytib kelib edi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam heliqi muzayyinlik ayolga o'zining va erining o'rligini iltifot qildi. 5. Yana Zayd ibn Aris qo'shoni Hicriyanın 6 yili ili oxirida Taraq degan joyga cayğı ivatildi. Zeyd ibn Aris raziyallahu anhu 15 adam bilan otlanib Bani Sualabat diyoriga yetib borganda bu yerdagi badavilar badar tikivatdi. Ular payg'ambar alayhissalatu vasallam o'zi qo'shin tatib kelgan bo'lishi mumkin deb qo'rqib ketishgan edi. Natijada Zayd ibn Aris raziyallahu anhu ularning 20 to'gisini g'animat elib 4 kundan keyin qaytib keldi. 6. Yanılı Zeyd ibn Aris qoşuni. Hijriyaning 6-yili Rajab oyida Vadil Quraga avatilgan. Zeyd raziyallohu anhu 12 odam bilan Vadil Quraga dushmanning harakatini ko'zitish uchun avatilgan edi. Ular otilib Vadil Quraga yetib borganda Vadil Qura aholisi ularga hujum qilib 9 kishini o'ldiribdi. 3 kishi qochib qutuldi. Ularning biri Zeyd ibn Aris raziyallohu anhu edi. 7-xabti qo'shoni Bəzilə bu qo'shinni Hijriyaning 8-ci Rajab oyida eydi evatilgan deyishid. Lekin qo'shinning faoliyat ahvolidan qaraganda bu qo'shinning cho'qim Hudaybiya voqeasi, ya'ni Hijriyaning 6-ci oxiridan ilgari evatilganligini ko'rib olib bo'ladi. Davomi bo'ladi.